Колко евродепутати има всяка държава, между 6 и 9 юни гражданите на страните членки на Европейския съюз ще гласуват, за да изберат 720 политици в Европейския парламент. Може да изглежда като избор на феерия, но за 4 дни в 27 държави, с 24 официални езика, се очаква да гласуват около 373 милиона европейци. Холандия ще започне европейските избори на 6 юни, докато огромното мнозинство от страните членки, включително Румъния и България, възнамеряват да организират изборите на 9 юни. У нас ще са насрочени две в едно звота за 50 народно събрание, Холандия ще бъде последвана от Ирландия, където гласуването ще се проведе в петък, 7 юни, и от Латвия, Малта и Словакия, където гласуването е насрочено за събота, 8 юни. В Чехия избирателните секции ще бъдат отворени в петък и събота, докато в Италия гласуването ще се проведе в събота и неделя. Останалите 20 страни от Европейски съюза – Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция и Унгария ще организират европейските избори в неделя, 9 юни. Временните резултати ще бъдат публикувани в неделя вечерта във всички страни, дори и в тези, в които се е гласувало предишните дни. Политическите групи в Европейския парламент на всеки 5 години се избират над 700 членове на Европейския парламент. Те представляват близо 450 милиона европейци. След изборите евродепутатите формират политически групи в зависимост от общи принципи. В изборите се състезават членове на националните политически партии, но след като бъдат избрани, повечето евродепутати избират да станат част от транснационалните политически групи. Повечето от националните партии са свързани с политическа партия на европейско ниво. Най-малко една четвърт от държавите членки трябва да бъдат представени в групата. Един депутат може да принадлежи само към една политическа група.